สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตร้อยเฟมร้อยหกข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโน มาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อที่จะให้ได้ฟังธรรมะเรื่องราวอันเป็นคำสอนของพุทธะ โดยในวันอังคาร แล้วก็วันพุธข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเป็นพุทธพจน์ มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในระบบสองภาษาคือที่เป็นภาษาไทยด้วย แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วย ที่ให้ฟังสองภาษานะคือถ้าท่าฟังก็ลองฟังดูสับไหนง่ายบ้าง ยากบ้าง ก็ลองฟัง เพราะว่าบางทีบางเรื่องบางราวเนี่ยการแปลมาจากภาษาบาลีที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แปลไว้ ภาษาไทยก็มีหลวงพ่อท่านพุทธทาสได้รวบรวมเรียบเรียง แปลเอาไว้ในบางเรื่องบางตอน จะทำเป็นหนังสือชุดจับพระโอษฐ์ในภาษาอังกฤษนั่นก็มีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อท่านโพธิ ที่ได้แปลไว้เป็นหนังสือได้แปลไว้ทั้งส่วนของพระสูตรในที่เป็นตัวพุทธพจน์หลัก ๆ อันนี้ท่านได้ทำไว้ ก็นำมาอ่านรวบรวมเรียบเรียงให้ท่านผู้ฟังฟัง แต่เพราะว่าการที่เราฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยจริงๆพุทธพจน์นี่ก็เป็นภาษาบาลีแต่นี้พอเขาแปลมาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์ มันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะ เพราะว่ามันเป็นภาษาที่แปลมาทีนี้พอเราฟังได้ความเข้าใจในเรื่องภาษาไทยนี่ส่วนหนึ่ง แต่ฟังภาษาอังกฤษด้วยถ้าเรารู้ศัพท์บางคำแต่ก็จะทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากได้ โดยเรื่องราวที่จะให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของการที่เรารักษากายรักษาใจของเรานั่นเอง แต่ตัวเรานี้พระเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนกับเป็นเมืองเมืองหนึ่ง แต่เป็นเมืองที่มีใจแต่เป็นเจ้าเมือง มีกายแขนขาอะไรต่างๆนี่แหละแต่เปรียบเสมือนเป็นเมืองเป็นตัวเมือง แต่ก็คือท่าสีดินน้ำไฟลม ในเมืองแบบนี้จะต้องมีการรักษาป้องกัน เพราะว่าจะมีข้าศึกศัตรูที่จะมารุกรานเมืองได้พระเจ้าได้ยกตัวอย่างในบางเป็นอุปมาอุปไมยที่ดีมากนะลองฟังพระสูตรนี้ดูในยกตัวอย่างถึงสิ่งต่างๆที่จะต้องมีอยู่ในเมืองเพื่อที่จะให้เมืองนั้นมีความปลอดภัยนะเช่นว่าในเมืองนั้นจะต้องมีกองกำลังจะต้องมีเชิงเตินเดินรอบมีคูร้อมรอบ มีกำแพงเมือง มีอาวุธต่างๆ สะสมเอาไว้ เพื่อที่จะป้องกันศัตรู แต่ต้องการจะเปรียบเทียบไม่เห็นว่าชีวิตเราก็เหมือนกันทั้งวังแต่เรามีค่าศึกศัตรูที่จะมารุกรานเรา แต่ก็เรียกว่ามาร ซึ่งมารที่มาเป็นเหมือนกับค่าศึกศัตรูที่จะมาบุกเมืองของเรานั้น ก็จะมาในรูปของความเจ็บบ้าง มีคำพูดอะไรมาเสียดแทงใจ อึกขึ้นมาอย่างเงี้ย ฟังใครพูดอย่างใดหนึ่ง แม่มันเจ็บ แล้วก็เหมือนกับเมืองของเราถูกตีแล้ว ถูกฆ่าสึกมาตีมันจะมาในรูปของความแก่บ้าง แล้วก็ที่แน่นอนคือมันมาในรูปของความตายด้วย ความแก่ ความเจ็บความตาย ความโศก ความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแกนใจทั้งหลาย มาในรูปแบบของความทุกข์ทั้งหลายแหละ ที่จะมาบุกตีเมืองของเราแต่เมืองของเราไม่มีที่ตั้งที่รักษา ยุทโธปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆ เราเสร็จมันแน่นอนหรือเมืองเราจะแตกแน่นอน ลักษณะของเมืองที่แตกนั้นก็คือ มีการร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลางเผลอ แต่เราฟังดูดีท่านฟังว่า องค์ประกอบของเมืองที่ดีนั่นก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ แต่พระชา้าได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาประมาไว้ในดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกที่ประกอบด้วย สัตธรรมเจ็ดประการต่อไปนี้ และเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก ซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการใด ในการนั้น เธอผู้นั้นก็เรียกได้ว่า เป็นผู้ที่มานอันมีบาปกระทำอะไร อะไรไม่ได้ When a noble disciple possesses seven good qualities and when he gains at will, without trouble, all difficulty, the four jhanas that constitute the higher mind, and are present dwellings in this very life, he is then called a noble disciple, who cannot be assailed by Mara, who cannot be assailed by the evil one. ก็สัธรรมจิตประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีเสาระเนียดอันมีรากลึก อันฝังไว้ดีแล้ว ไม่หวั่นไหว ไม่คลอนแกลนสำหรับคุ้มภัยในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดอริยสาวกนั้นก็มีศรัทธา คือความมั่นใจ ความเชื่อใจ ในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ดังนี้ คือเธอนั้นเป็นผู้มีศรัทธา เป็นเสาระเนียดย่อมละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกัน มีชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่หนึ่ง Pickles just as the pillar in the king's frontier fortress has a deep base and is securely planted immobile and unshakable for the purpose of protecting its inhabitants, and for warding off outsiders. So too, the noble disciple is endowed with faith. He places faith in the enlightenment of the Tathagata. Thus, the blessed one is an arahant, perfectly enlightened, accomplished in true knowledge and conduct, fortunate knower of the world, and surpasses trainers of persons to be tamed, teacher of devas and humans, the enlightened one, the blessed one, with faith as his pillar. The noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses this first good quality. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหูเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีคูล้อมรอบ ทั้งลึกและกว้างสำหรับคุ้มภายในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใด เ่อนั้นก็มีหิริ คือความละอายต่อบาป ละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายต่อการถึงพร้อมด้วย บาปอากุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย คือเธอนั้นเป็นผู้มีหิริ เป็นกูล้อมรอบย่อมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สอง Because just as the moat in the king's frontier fortress is dug deep and wide with the purpose of protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, A noble disciple has a sense of moral shame. He is ashamed of bodily misconduct, ashamed of verbal and mental misconduct. He is ashamed of acquiring bad, unwholesome qualities. With a sense of moral shame as the mode, the noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses this second good quality. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหูเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีเชิงเทินเดินรอบ ทั้งสูง และกว้าง สำหรับคุ้มภายในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดอริยสาวกนั้นก็มีโอตปะ คือความกลัวต่อบาป สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อความตึงพร้อมด้วยอกุศลธรรม อันเป็นบาปทั้งหลาย คือเธอนั้นเป็นผู้มีโอตปะ เป็นเชิงเดินเดินรอบ ย่อมละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ ฉะนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สาม Just as the patrol path in the king's frontier fortress is high and wide for the purpose of protecting its inhabitants, and for warding off outsiders. So too, a noble disciple dreads wrongdoing. He dreads bodily misconduct. He dreads verbal and mental misconduct. He dreads acquiring bad, unwholesome qualities, with moral dread as the Petrov the noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses these third good qualities. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีอาวุธอันสั่งสมไว้เป็นอันมากชนิดที่ใช้ประหารใกล้ตัว และประหารไกลตัว สำหรับกุ้มภายในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดอริยาสาวกนั้น ก็มีสุตตะ อันตนสดับแล้วมาก ทรงสุตตะ สั่งสมสุตตะ สุตตะคือทำเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุด ที่เป็นการประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะมีรูปเห็นป่านั้น เป็นธรรมอันเขาสดับแล้วมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีด้วยความเห็นคือเธอนั้นเป็นผู้มีสุตตะ เป็นอาวุธย่อมละ อกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกัน นี่เรียกว่า ผู้ประกอบด้วยสัธรรม ประการที่สี่ Because just as many weapons both missiles and hand weapons are stored in the king's frontier fortress, for the purpose of protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple has learned much, remembers what he has learned, and accumulates what he has learned. Those teachings that are good in the beginning, good in the middle, and good in the end, with the right meaning and phrasing, which proclaimed perfectly complete and pure spiritual life. Such teachings as these, he has learned much of, retained in mind, recited verbally, mentally investigated, and penetrated well by view with learning as his weaponry. The noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develop what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses these fourth good quality. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีกองกำลังประจำอยู่เป็นอันมาก คือกองพลช้าง กองพลมา้า กองพลรถ กองพลธนู กองจัดตรงประจำกอง กองเสนาธิการ กองพลาธิการ กองยุทธการไฟ กองราชบุรุษ กองจู่โจมกองมหานาค กองคนกล้า กองโล่ไม้กองเกราะโล่หนัง กองธาตุสำหรับคุ้มภัยในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดอริยสาวกนั้นก็มีความเพียรนันปรารบแล้ว เพื่อละอกุศลทั้งหลาย เพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อม มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งตุระในกุศลธรรมทั้งหลาย คือเธอนั้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นพละกาย ย่อมละกุศล เจริญกุศลละกรรมมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ ฉะนั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วย สัตธรรม ประการที่ห้า Because just as many kinds of troops reside in the king's frontier fortress, that is, elephant troops, cavalry, charioteers, archers, standard bearers, camp marshals, food servers, Akka caste warriors, frontline commandos, great bull warriors, attack soldiers, shield barrier soldiers, domestic slave soldiers, for protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple has aroused energy for the abandoning unwholesome qualities and acquiring wholesome qualities. He is strong, firm in exertion, not casting off the duty of cultivating wholesome qualities with energy as his troops, the noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses this fifth good quality ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนใน หัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีนายทวารที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาด มีปัญญา ห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จัก ให้เข้าแก่คนที่รู้จัก เพื่อคุ้มภัยในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดเธอนั้นก็เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเป็นเรื่องรักษาอย่างยิ่ง ระลึกถึง ตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแล้ว แม้นานได้คือจานั้นเป็นผู้มีสติ เป็นนายทวารย่อมละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ ฉะนั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วย สัตธรรม ประการที่6 Pickles just as the gatekeeper in the king's frontier fortress is wise, competent, and intelligent, one who keeps out strangers and admits acquaintance, for protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too a noble disciple is mindful, possessing supreme mindfulness and alertness, one who remembers and recollects what was done and said long ago, with mindfulness as his gatekeeper. The noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses this sixth good quality. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีกำแพงทั้งสูงและกว้าง สมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบ เพื่อคุ้มภัยในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใด เธอนั้นก็เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา เป็นเรื่องให้ถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะ เป็นเรื่องจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบคือเธอนั้นเป็นผู้มีปัญญา เป็นความสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบ ย่อมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกัน นี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วย สัตธรรมประการที่ 7 Just as the rampart in the king's frontier fortress is high and wide, covered over by a coat of plaster. for protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple is wise. He possesses the wisdom that discerns arising and passing away, which is noble and penetrative, and leads to the complete destruction of suffering. With wisdom, as his coat of plaster. The noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses this seventh good quality จำได้ไหมว่าเจ็ดอย่างนั้นมีอะไรบ้างองค์ประกอบเจ็ดอย่างที่เมืองกายเมืองใจของเราจะต้องมีใจของเรานั้นเป็นเมืองกับเจ้าเมืองนะนี่แค่ครึ่งเดียวนะท่านฟังนะพรุ่งนี้ยังมีต่อตอนที่สองแต่วันนี้ที่ได้ให้ฟังนี้เป็นเรื่องของเจ็ดอย่างนะที่จะต้องมีองค์ประกอบในเมืองนะไล่มาตั้งแต่ศรัทธา มีหิริ มีโอตปะมีสุตตะ มีความเพียร มีปัญญา แล้วก็มีสติแต่เจ็ดอย่างนี้เราจะต้องมีอยู่ในใจของเรา ถ้าใจของเรามีเจ็ดอย่างนี้ท่านผู้ฟังแต่ค่าศึกศัตรูที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษาที่ไม่น่าพอใจ มาในรูปของความแก่ ความเจ็บ ความตาย หรือมาในรูปของสิ่งที่จะทำให้เราลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมา แต่มันจะไม่สามารถจะมาทำอันตรายเมืองของเราได้ เมืองที่รักษาอย่างนี้ท่านฟังพระเจ้าบอกไว้ นะว่ามารผู้ใจบาปจะทำอะไรไม่ได้ มารในที่นี้ก็หมายถึงมัจจุมารบ้างนะความตายจะทำอะไรเราไม่ได้นะเป็นจิตที่พ้นนะพ้นในที่นี้ก็คือวิมุตนะพ้นวิเศษจากเจ้าสิ่งที่เป็นเครื่องจะมาทำจิตใจของเราให้ตกต่ำลงได้ จะมีเรื่องราวที่ต่อจากตรงนี้ไปนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่สำคัญอางเหมือนกันนะพูดถึงราชทูตที่จะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงมา วันนี้เราทราบเรื่องแล้วว่าจิตใจของเรา แต่จะต้องมี7อย่างนี้เป็นองค์ประกอบของมือที่สำคัญ เราทำให้เกิดขึ้นให้ได้ ในเรื่องนี้ไม่ได้ยากท่านผู้ฟัง เช่นเรื่องความเพียรเช่น เรื่องการศึกษาทรงสุตตะสังสมสุตตะ แต่พวกนี้เราค่อยทำไปทำไปแต่ก็จะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีสติเพิ่มขึ้นได้เองเดี๋ยวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญบาน